ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze muri makuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira wakwiye kujyaho itegeko ry'umukuru w'igihugu gerekana uko abahuza bo ku mitumba boshyirwaho n'uturusho twabo metre segatwa fabien arabisigura muri ano makuru n'ishuri ry'ubuhinga rya kivuruga ni muri komine gatara intara ya kayanza rifise ubukene bw'ibikoresho mfasha mfashanyigisho aho rifise ibitabo bitatu gusa ibituma hatangwa ubumenyi buke hari abakozi munani bo mu ishyirahamwe ahanolake rikorera mu kiyaga Tanganyika bavuga ko bahagaritswe mu kazi kabo ibyo babona ko bariko bararenganywa muri bucana yandi y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri tubayagira ibijyanye n'indwara y'intandara ndasiye kuba ikaze muri makuru duhera mu gisata cy'ubutungane ibwirizwa ryunganira ingingo z'igitabo cy'amategeko agenga itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'amatati ryerekeye ukunagura intara yo kumugina ngo rirafise akarusho kanini kuko rije kwegereza ubutungane abanyagihugu uwo ni umwihwezo w'umunyamategeko ahabona ko hakwiye kujaho ahabona ko hakwiye ko abahuza bahabwa intumbero mu gutunganiriza ababitura metre Fabien Segatwa akabona ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekana uko bazoshigwaho hamwe n'uburusho bwabo rikwiye kujaho vuba tumukurikire amajwi yiwe akaba yaturukanijwe na moyide misago akarusho koko kariho kandi ni kanini kuko burya hariho ibintu bikorerwa muri karitsiye bikoregwa ku mutumba bizwi cyane n'abo bantu bahaba kandi noneho twese turazi ko mu burundi abantu baba ku mutumba barazinanye ubu rero hageze aho byoja mu ngiro umugabo haracari duke duke duhaze baravuze yuko ingene batogwa bizoshirwaho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kuvuga rero badatowe ntibashobora gukora hanyuma iri tegeko ry'umukuru w'igihugu rigaca hirya no hino iri tegeko nyine ryibwirizwa hamwe rero utwo tuntu twose bashobora kwiyumvira dushoboka inzitizi n'ibindi byose birimo baheza bakabitorera inyishu barashobora no kuvuga bati umushikiranganji raba kugira ngo worohereze abo bashingantahe bo ku gasozi abo bahuza yuko mwubaha nk'akantu kanditse bashobora kuza barisunga si byiza yuko umushingantahe umwe wese yoza arakora ibyo ashaka byategerezwa kugira intumbero bakavuga bati urubanza uko rwategerezwa kumera nuku nuku nuku hanyuma rero bariya bashinga ntahe bakaza barakurikiza ako kantu babahaye kugira ngo umuntu wese abisomye abone yuko bifise intumbero imwe nka kurya imanza ziba bakabereka nyine imanza ingene zitegerezwa kuba icyo gihe rero kandi bari bakeneye yuko hoza abantu bakabigisha gatoyi nko mu ma province bagahamagara nk'abo bahuza bose bakajya mu nama bakamanja iminsi ibiri iminsi itatu bakabigisha ingene bushobora kubigira hanyuma hariho n'ikindi kandi barakivuze icucu ni cyiza cyane bavuze yuko bazobaha agashiruka bute ako gashiruka bute rero kongana gute byiza rero nuko no muri iryo tegeko ako gashiruka bute komenyekana ubu akaba yari metere fabien segatwa ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu utegekanye igikorwa cyo gusuzuma uko amafaranga angana miliyoni icumi yaronkejwe amakoperative ari ku mitumba yose y'igihugu uko yakoreshejwe Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje amenyesha ko akaba yabishikirije ku mihingamo wo kuri uyu wa mbere avuga ko abazokora icyo gikorwa bazobanza kuronswa inyigisho kuko ngo bazobikora mu bihinga bwa none tumukurikire mu ntumbero yo gukurikirana ibikorwa by'amakoperative yo mitumba yose y'u Burundi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwaratunganije igikorwa cyo gusuzuma ingene za miliyoni icumi zahabwa ishyirahamwe rimwe rimwe mu mashyirahamwe ibihumbi bibiri n'amajana icenda na cumi na rimwe ari ku mitumba yose y'u Burundi mu ntumbero yo kumenya neza kungene ishyirahamwe rimwe rimwe ryose muri ayo ryifashe ubushikiranganje bwatunganije ico gikorwa uku gukurikira ku munsi wa gatatu wo muri nondwi igenekerezo rya cumi muri meri ya bujumbura bujumbura ku mu karere k'uburengero ku mugwa mukuru w'intara ya makamba kubari mu karere k'ubumanuko bw'igihugu c'u Burundi ku munsi wa kane igenekerezo rya cumi na rimwe z'ukwezi kwa ruhuhuma hazoba inyigisho z'abazokora iryo suzuma hamwe n'abatwara ayo makoperative yose yo ku mitumba izo nyigisho zikazobera ku migwa mikuru y'amakomine yose y'u Burundi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya cumi na kabiri ruhuhuma abasuzumyi n'abarongoye ayo makoperative bazoca bayasuzuma zina mu kwegeranya ibiraba buri koperative bakoresheje ubuhinga bwa none ubuhinga ngurukana bumenyi mu gihugu cyose abajejwe intwaro nabo basuzumye barabwa n'ico gikorwa basabwe gutondana amatelefone ya smartphone ubushikiranganje bugasaba abo bose icyo gikorwa cyerekeye na cyane cane rwagwaruka ruherutse gusasumwa ari nago ruzokoreshwa muri iryo suzuma kugikorana ubuhinga n'ubwitange ntange mu bijyanye n'indero ishure ry'ubuhinga rya kivuruga riri muri komine gatari intara ya kayanza rirafise ikibazo cy'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho iryo shure rikaba atamashini nyabwonko n'imwe rifise nayo ibitabo bifasha abigisha gutegura ibyigwa bikaba bitarenga bitatu gusa mu buyobozi bw'ishure bakavuga ko bafise amakenga k'ibyo bishobora kuba intambamyi yo gutanga ubumenyi butabereye kuri iryo shure umuyobozi w'indero muri komine komine agasaba uburongozi bw'ishure gutunganya inama n'abavyeyi barereye kuri iryo shure kugira ngo bigire hamwe ingene ico kibazo cotoregwa inyishu byinfata kibanza n'inkuru tubaza mugenzi wacu Patrick Sengiyumva iryo shure ry'ubuhinga rya Kivuruga rimaze imyaka igera kuri itanu ririko rirakora kugeza uyu munsi ngo ryigwako n'abanyeshuri ijana na bose biga mu gisata cigisha ivy'amabanki n'amasiransi ivyo bishikirizwa na Ngendabanyi kwa Domisie umuyobozi w'iryo shure akavuga ko nubwo iryo shure rikomeje guhurumbirwa ko ata bikoresho mfashanyigisho rifise Domisie Ngendabanyikwa akamenyesha ko iryo shure ata mashini n'imwe nyabwonko rifise weka ngo na zitanu iryo shure ryari ryararonkejwe n'umwe mu mvukira n'umwe mu mvukira za komine Gatara muziheruka kwibwa n'abasuma ba nijoro mu buyobozi bw'ishure ry'ubuhinga rya kivuruga bakavuga ko bamwe hatoboneka babafasha kuronka ibindi bikoresho na cyane cane imashini nyabwonko kuko bishobora kuzoba intambamyi ku bumenyi bubereye bwotangwa kw'iryo shure bamwe mu bigisha twavuganye ku kibazo cy’ubukene bw'ibitabo atumenyesheje ko kugira baronke ibyo bigisha umwe umwe wese aronderera ku buhinga ngurukana bumenyi ukwiwe ivyo nabyo ngo bigatuma rimwe na rimwe abanyeshuri baronka umwimbu udashimishije na cyane cyane mu bibazo bya leta kuko basanga batize bimwe n'abandi eka n'abanyeshure ubwabo nyene avuga ko ubwo bukene bw'ibikoresho mfashanyigisho kw'iryo shure butuma bamwe muri bo barinda baheza batazi gukoresha imashini nyabwonko izidori igiye kwishaka umuyobozi w'indero muri komine Gatara agasaba ubuyobozi bw'ishure ry'ubuhinga rya Kivurwa gutunganya inama n'abavyeyi barereye kw'iryo shure kugira ngo barabe ico bakirakozwe mu maguru masha nawe Dismas Nduwimana umuhanuzi w'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza ajejwe ivyigwa akaba nawe asaba abigisha b'iryo shure kwegera abandi bigisha bakorera ku yandi mashure y'ubuhinga kugira bungurane ubumenyi Gakuyano Silvana mustanteri wa komine komine gatara agasaba avuga komine baba baba mu burundi canke hanze y'uburundi guterera kugira ngo iryo shuri ry'ubuhinga rya kivurwa nk’ibikoresho ibikoresho mfashanyigisho bikwiye mukayanza patrick nsengiyumva ku bwa radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimba isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'itanu amakuru tuhateguriye arabandanya bamwe mu bakozi ba ahanolake bagera kuri munani barahagaritswe mu kazi kabo bagirizwa ubusumango bwabaye mu bwato ah, bakoreramwo bakavuga ko badatahura imvo yihagarikwa mu gihe ngo abagiriwe n'icyaha bari imbere y'ubutungane abo bakozi bakavuga ko bariko bararenganywa bagasaba gusubizwa mu kabo n'inkuru tubaza mugenzi wacu Jamari Mayonga tubaye aberere tuguma turahembwa ukwezi kwa 12 tuza turahembwa ukwezi kwa mbere societe twarayandikiye bayibwira ko twebwe atacho twagirizwa abo ni bamwe mu bakozi bishiramwe Arnorak rikorera mu kiyaga Tanganyika bavuga ko ihagarikwa ryabo mu kazi babona ko arakarenganyo basigura ko mu gihe abagiriwe n'icaha bari imbere y'ubutungane bobo badatahura imvo zo kubahagarika mu kazi atamitahe bigeze baronka harafatiwe Claude itariki mirongo ibiri n'icenda mu bwato ubwato bifatiwemwo harimwo abantu bafashwe kandi bavyagirizwe cyane bari bafise ko uruhara runiniya hanyuma baca baritaba ubutungane ubutungane urabona yuko hari abo vyagira bamwe baca baja mu mpimba abandi nabo ubutungane burabarekura kubera babona ko batavyagira mugabo twebwe umugwi wacu twarimwo nta kintu na kimwe bigeze barabayo ngo basangeyo duca rero tubabere tubayabere rero tuguma ngaho turahembwa ukwezi kw'icumi na kabiri tuza turahembwa ukwezi kwa mbere none ubu nyene mu mwanya mutoya tugiye twumva ngo namwebwe murahagaritswe ngo kuko ngo bari mu butungane barabavutse. bari mu butungane nta muntu n'umwe bigeze bavuga muri twebwe kuko iyo bamuvuga hari gucaso kumutahe ukumurondera bagasaba ko ubutungane bwofata mu minwe ico kibazo abo icaha kidakora ko basubizwe mu kazi kabo twagomba gusaba rero autorité maritime iturabire dossier yacu hanyuma dusanze tubabera tubandanye ku kazi societe twarayandikiye bayibwira ko twebwe ataco twagirizwa kandi yari bizi kuko nta mutayigeze dusohorera na chef de service yaraturongoye yaragerageje kuvuga ntatubwira ati nta cavuyemo twe twarahagaritswe ku kazi ku bintu tutazi asaba ko twosubizwa ku kazi icyo kibazo cyacu umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu yuko nabo nyene yogikurikirana hamwe na inspection du travail nabo nyene bokimenya bakagikurikirana abo bakozi bahagaritswe mu kazi kabo ko gukorera mu bwato bwishirahamwe Arnorake bose hamwe bakaba bagera kuri munani jamari mayonga urakenuye mu buyobozi bwa Lake naho batashimye kuvugira kuri mikoro zacu bavuga ko ihagarikwa mu kazi ry'abo bakozi ridasigura ko bakuye mu kazi ngo bahagaritswe ku mvu z'amatohoza kuko urubanza ruri mu butungane mu bijyanye n'intwari ibereye bamwe mu bitura ibiro rusangi by'ingozi gishenike muri mu gifaransa baridoga ko kurozwa impapuro zo kujabuka imbibe eh, y'ibihugu biteba gutyo bagacegwa ku ngendo bagasaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira ngo badironse hadaciye kinini abo bitura ibyo biro barashima ariko ko byagabanije urugendo n'uburyo bakoresha mu kuja kuzironderera ibujumbura jama minshi mirimana abirongoye ingozi ntakana ibyo abanyagihugu bidoga kuko ngo intango igoye akavuga ko agiye kubishikiriza abamukurira ngo babitorere umuti ni inkuru tubaza mugenzi wacu Apollinaire Muzagara ivyo biro rusange by'ingozi bimaze imyaka itatu bitanguye gukora kuva ico gihe gushika ubu igipolisi kijejwe ikirere n'imbibe kimaze gutanga impapuro zo kujabuka hanze z'u Burundi zirenga ibihumbi cumi na bitatu zigizwe n'amapasiporo resepase hamwe na sepejeri abitura ibyo biro barashima ko byabapfunyirije urugendo mu kuja kuzirondera mu gisagara cya bujumbura eka ngo vyanatwara n'amafaranga menshi yo gufungura no kurara aho muri icyo gisagara ariko baridoga ko izo mpapuro baje kuzisaba aho ingozi ziteba kubashikira shimira imana Jeremy arongoye icyo kigo avuga ko bo babitegura mu mashini bagaca babirungika i bujumbura Bujumbura ngo bazikore akanavuga ko ziteba kubashikira kuko atamodoka bafise ijejwe kuja kuzitora ubu ngo bakaba bikora kuri posita igisata kijejwe ivy'amakuriye warongo ico kigo ingozi avuga ko azobivugana n'abafata ingingo uburyo bubonetse bagashiraho imodoka yodugana izo mpapuro igaca mu kayanza ngozi muyinga hamwe n'igitega aho hose igenda isiga izabonetse igihe ibiro byose by'izo ntara byoronswa imodoka yabyo byoba byiza gusumba ingozi ponari muzagara radio isanganiro arakoze mugenzi wacu aponere muzagara tubandanye n'amakuru yacu ikirimba ngo kiratuma ugikina ashobora kurangura ibitari bike harimo kwibeshaho byemezwa na bamwe mu bakenyezi badandaza mu isoko yo ku mukuru intara ya Makamba Bamwe mu bakenyezi bakinikirimba basanzwe banadandaza impuzu bita ibishweka mu isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Makamba baremeza ko uwo mugigwa bafitiye akamaro kanini mu kubaho kwabo bavuga ko baziganya gatatu mu ndwi batanze ibihumbi bibiri ku nshuro imwe imwe Lize Nkunzimana ni umwe muri abo bakenyezi avuga ko amaze imyaka irenga ibiri akina ikirimba agashima ko byamutumye agabanya gusesagura ubutunzi Mahera nabona ndaguma ndayonona ndayonona mugabo ho mariye gukinjira karusho kanini nabonye reka na bamwe mu bagabo bafise abakenyezi bakina ibirimba barashima ko bituma abakenyezi babo bagira icyo baterereye mu iterambere ry'umuryango Gilbert Hakizimana ni umwe muri abo iyo bari ko bagikina neza nta guhemukanira ikirimba kirafasha ni kubera udufaranga duke duke umuntu aba yegeranirije ahantu hanyuma ageze gushikirwa acagura akantu kaboneka cugira agasitoke nko mu nzu nk'umwana urihira ishuri akaba aronse cyangwa ari cyo mugurira akaba aronse ingene ugurira hamwe haruhande yo kwikenura muri utu na turiya wakurikiranye ibyigwa by'ubutunzi Polycarpe Nsabiyumva yerekana ko ikirimba kinashobora gutuma umukenyezi yongereza ubumenyi ndetse n'agaciro mu maso y'uwo bubakanye ikirimba ubwa mbere kirafasha umukenyezi kuronka ingurane byoroshe atarinze gutanga inyungu inyungu igira kabiri ni uko biraha umukenyezi kuguruka mu byiyumviro kuko aba ari kumwe n'abandi akabona ingana abandi biyumvira imigambi bakora hanyuma ikirimba gituma umukenyezi aronka ubwigenge amaze kuronka icyo akora amaze kuronka amafaranga ntaheza ngo ngo yame ateze amaboko umugabo wiwe hanyuma biraheza bikamuhesha agateka mu rugo yamara zimwe mu ntambamyi ngo haraho abakina ikirimba batariha bose nk'uko byategerezwa gutyo bigatera ingorane muri abo banywanyi uwakurikiranye ibyigwa by'ubutunzi Policarpe Nsabiyumva cyo kimwe na Seridinda Gijimana umuhanuzi wa musitanteri wa komine makamba agejwe iterambere babazwa nuko hakibura amategeko agenga ibirimba kandi byafasha mu iterambere ry'umukenyezi abo bagasaba ko iryo tegeko ryojaho ku neza y'abo bakenyezi ni mu gihe umuyobozi ajejwe kugenzura amashyirahamwe agira urudandazwa rw'amahera mu banki nkuru y'igihugu berbe prosper ngendanganya yamenyesheje ko ibirimba byemewe n'amategeko Vestine butoyi arakenuye kuri iyo nkuru yaduteguruye mu mugambi tuyage mu ishyirahamwe search for common ground mu Burundi mu bijyanye Burundi y'uburundi n'andi makungu ureta leta y'uburundi irashimishwa ni imfashanyo y'igihugu cha mahoke giha abanyeshuri b'abarundi barungika kwiga muri icyo gihugu byashyikirije kuri uno wa kabiri n'umushyikirangantego w'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu nyuma yaho yarahejeje guha umubonano intumwa zaje ziva mu gihugu cha Maroc umuyobozi mukuru w'igisata c'imigenderanire y'u Burundi na Maroc yararongo izo ntumwa yamenyesheje ko bazobandanya gushigikira u Burundi na cyane cyane mu bijanye n’uko gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Maroc muri uwo mubonano umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro yahaye intumwa zaje ziva mu gihugu ca Maroke yamenyesheje ko leta y'u Burundi ishimishwa n'utwigoro tw'igihugu ca Maroc mu gushigikira leta y'u Burundi na cane cane mu kurosa ifashanyo abanyeshure baja kwiga amashure ya kaminuza mu gihugu ca Maroc de la République du Burundi Leta y'u Burundi yashimishwa n'imigenderanire myiza yo gufashanya iri hagati y'ibihugu vyacu bibiri kuva kera iyo migenderanire mibanire ishimikiye ku kubahana no kwizigiranira hamwe no gufashanya ku nyungu za twese igihugu cya maroke n'igihugu cyizigiwe mu byo gufashanya aho gifasha uburundi mu bisata bitandukanye na cyane cyane mu gisata cy'inyigisho n'ibindi bisata novuga nk'amaburse atangwa buri mwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu n'ubu ziguma ziyongera Mohamed Metkale umuyobozi mukuru w'igisata c'imigenderanire n'andi makungu mu gihugu ca Maroc yararongoye izo ntumwa yavuze ko igihugu ca Maroc kigiye kongereza ifashanyo yo gushigikira abanyeshuri b'abarundi baja kwiga mu gihugu ca Maroc. Ku mwaka ku mwaka twakira abanyeshuri 35 bafashwa n'ubwami bwa Maroc. Mu byo mwashikirije mwerekanye ugushaka kuko ico gitigiri coduzwa ingingo yari yafashwe yo kugwiza na kabiri icyo gitigiri ku mwaka wa kaminuza ukurikira icyo gitigiri kizoshika ku banyeshuri b'abarundi mirongo irindwi baronka agafashanyo buruse bazoza kubandanya inyigisho za kaminuza mu bwami bwa maroke uwo muyobozi mukuru w'igisata cy'imigenderanire n'andi makungu mu gihugu ca Maroc yashikirije ko igihugu ca Maroc kizobandanya gukomeza imigenderanire gifitaniye n'u Burundi mu bijanye n'ubutunzi naho yamenyesheje ko mu mwaka uza w'ibihumbi 2022 kwazotunganywa inama izohuza abagwiza tunga b'abarundi nabo mu gihugu ca Maroc iyo nama ikazobera mu gisagara ca Bujumbura buraca bugacana yandi mu magara y'abantu indwara y'intandara itegwa ahanini n'udukomere turi mu bwonko nk'uko bisigurwa na muganga barasukana patrice yanonosoye indwara z'imiti isoza bwenge iyo ndwara ifatira mu mutwe muganga patrice barasukana avuga ko hafi ibice mirongo itanu ku by'abafashe imiti bakira ivete nijya indwara y'intandara ni indwara ifatira mu mutwe aho ituma uduhimba duto duto two mu bwonko tudahana amakuru muganga patrice barasukana asigura ko ibyo bituma umurwayi w'intandara atubwenge akanadadarara indwara y'intandara ni yuko ari indwara ifatira mu mutwe igatuma uduhimba duto duto tubwonko bita nerone dahana amakuru nk'uko byategezwa kuba uko kudahana amakuru rero bica bituma haba inkwirikizi ugahura umuntu arafashwe n'ibintu bifata bikamujugumiza akamujugumiza agata ubwenge kadadarara amaso akarenga e, eh, agata ubwenge akibagira ibyari bihejeje kumushikira uwo muganga yanonosoye indwara z'imitsi amenyesha ko iyo ndwara iterwa n'ibintu bija mu migwi itatu Patrice Barasukana avuga hanini kiterwa n'ibishikira umwana mu gihe ariko aravuka uvuka indwara y'intandara numva twubishyira mu migwi itatu nyamukuru umugwi wa mbere ko mu bwonko haba hakomeretse hari inkovu ibyo nabyo ni ukuvuga hashobora ibice mirongo itanu ku ijana uragwara ugafata umuti ugakira n'umuti tukawuhagarika hakaca hasigara ibindi bice hafi nka mirongo ibiri ku ijana bijya bintu bikududagura bikagutura hasi birahagarara mugabo uri ku muti ni ukuvuga uba uri ku muti mugabo ata bimenyetso na kimwe fise ciyo ngwara hakaca haba ibice hafi mirongo ibiri na mirongo itatu kwijana aho uri ku muti kandi n'indwara ikabandanya yigaragaza ukabandanya ubwira bijya bita amakirize rumva muri rusange twavuga yuko indwara y'inkontanda rirakira hafi ibice mirongo irindwi ku ijana ikindi muganga patrice barasukana avuga uko atamuti ukingira iyo ndwara ubaho kandi ko iyo ndwara itandukira nta muti ukingira umuntu yofata imbere ngo kugira ntazayigware tuvuge eh, nk'aba bantu uhura bashobora kugira isanganya ryo mu ibarabara ugahura arakomeretse mu bwonko cyangwa ikindi gihimba nta kuvuga ngo reka tumuhe umuti ntazagwara intandara oya n'igihe umuntu yoje kwisuzumisha iyo ndwara mbega iyo ndwara niyihe migwi y'abantu ikarira ifise ubwoko bungahe ni muri bucana yandi y'amagara y'abantu izokurikira